Penktas skirsnis. Gerai, perskaitęs žinutę tarė jis. Štai keletas eilučių apie pulkininką Fernaną. Tikriausiai jos išvaduos mane nuo pareigos aiškintis grafui Damurserui. Mušant 9 valandą ryto juodai apsirengęs, tvarkingai susisakstęs, Alberas Demurseras susijaudinęs ir rūstus atvyko į namus Elizėjaus laukuose. Grafas išėjo maždaug prieš pusvalandį, pranešė durininkas. Ar jis išsivedė Batisteną, paklausė Murseras. Ne, ponas Vikonte. Pašaukite Batisteną, noriu su juo pasikalbėti. Durininkas nuėjo ieškoti kamerdinerio ir po valandėlės grįžo su juo. Drauguži, tarė jam Alberas, atsiprašau už įkyrumą, bet norėjau iš paties sužinoti, ar jūsų pono tikrai nėra namie. Nėra, ponė, atsakė Batistenas. Net man? Aš žinau, kaip mano šeimininkas džiaugiasi jums atvykus, todėl jokių būdų nesumaišyčiau jūsų su kitais. Tavo teisybė, man reikia su juo pasikalbėti rimtų reikalų. Kaip manai, ar jis greitai grįž? Manau greitai, pusryčius užsisakė 10 valandai. Puiku, aš pasivaikščiusiu po Elizėjaus laukus ir 10 valandą vėl būsiu čia. Jeigu grafas grįž anksčiau, tai pasakyk, kad prašau jį palaukti. Klausau, ponė. Alberas paliko prie grafo vartų samdytą kabrioletą ir nuėjo pėščias. Einant našlių alėją, jam pasirodė, kad prie gose šaudyklos vartų stovi grafo karieta. Prieėjęs artin, jis pažino vežėją. Grafas šaudykloje? paklausė jį morseras. Taip, ponė, atsakė vežėjas. Iš tikrųjų, dar tik arteidamas prie šaudyklos, Alberas girdėjo joje lygiais laiko tarpais pokšinčius šūvius. Jis įėjo. Sodelyje jį sutiko tarnautojas. Atsiprašau, ponas Vikonte, tarė jis, gal teiktumėteis valandėlę palaukti? Kodėl, Filipai? paklausė Alberas, stebėdamasis ir nesuprasdamas, kad jam nuolatiniam lankytojui neleidžiama įeiti. Asmuo, kuris dabar treniruojasi, vienas įsinuomuja visą šaudyklą ir niekuomet nešaudo kitiems matant. Net ir jums matant, Filipai. Aišku, ponė, juk aš stoviu čia. O kas užtaiso pistoletus? Jo tarnas. Nubijėtis? Negras. Taip ir yra. Jūs pažįstate tą poną? Aš ir atėjau pas jį, jis mano draugas. Tuomet kas kita aš jam pranešiu. Filipas, skatinamas malsumo, įėjo į šaudyklą. Tuštojau ant slengščių pasirodė Montekristas. Atleiskite, brangusis grafė, kad braunusi pas jūs čia, tarė jam Alberas. Pirmiausiai turiu pasakyti, kad jūsų tarnai nekalti, Aš pats taip atkakliai veržiausi. Buvau pas jūs, man pasakė, kad jūs išvykęs, be 10 valandą grįšite pusryčių. Tuomet nusprendžiau iki dešimtaus pasivaikščioti ir netikėtai pamačiau jūsų karietą. Vadinasi, aš turiu vilties, kad jūs atvykote su manimi papusryčiauti. Ačiū, man dabar nepusryčiai galvoje. Gal vėliau mes ir papusryčiausime, bet tik ne visai malonioje kompanijoje. Nesuprantu, kas atsitiko – Brangusis grafė, šiandien turiu dvikovą. Jūs? Kodėl? Kautis, aišku. Suprantu, bet dėl ko? Kautis galima dėl daugelio priežasčių. Paliesta mano garbė. Čia jau rimtas reikalas. Toks rimtas, kad atvykau prašyti jūs vienos paslaugos. Kokios? Būti mano sekundantu. Menki juokai. Nekalbėkime čia. Važiuojam pas mane. Ali, vandens. Grafas atsismaukė rankovės ir nuėjo į mažą kambarėlį, kur šaudyklos lankytojai paprastai plaudavosi rankas. Įeikite, ponas Vikonte, sušnipždėjo Filipas, pamatysite šitą įdomaus. Morseras įėjo, ant lentos vietoje taikinių buvo priklijuotos kortos. Iš tolo Morserui pasirodė, kad ten jų visa kaladė, tik be figūrų, nuo tūzo iki dešimakės. Jūs lošite piketą? paklausė Alberas. Ne, atsakė grafas, aš dariau kaladę. Kaip? Taip, jūs matote, ten tik tūzai ir dvi akys, o mano kulkos iš jų padarė triakės, penkakės, septynakės, aštuonakės, devynakės ir dešimakės. Alberas priejo arčiau. Iš tikrųjų, tiesiomis linijomis ir lygiais tarpais kulkos išrašė nesančius ženklus, pramušusios kartoną tose vietose, kur tie ženklai turėjo būti atspausdinti. Bet to, eidamas prie lentos, Morseras pakėlė tris nušautas krekždes, tokias neatsargis, kad skrido grafo pistoleto pasiekimų nuotoliu. Velniai griebtų, tarė Morseras. Ką padarysi, brangusis Vikonte, tarė Montekristas, šluostėdamasis rankas Ali atneštų rankšluoščių. Juk laisvalaikiu reikia ką nors daryti, bet eime, aš jūsų laukiu. Abu susėdo į Montekristo karietą, kuri per keletą minučių atgabeno juos prie namo numeris 30 vartų. Montekristas įsivedė Morserą į savo kabinetą ir parodė jam kėdę. Abu susėdo. Dabar pasikalbėkime ramiai, tari grafas. Matote, aš juk visiškai ramus. Su kuo ketinate kautis? Su Bošanu. Tai vienas iš jūsų draugų. Su draugais visuomet ir kaunamasi. Bet tam reikia priežasties. Priežastis yra. Ką jis padarė? Vakar vakare jo laikraštyje, bet štai skaitykite. Alberas padavė Montekristui laikraštį, kuriame tas perskaitė. Mums rašo iš Janinos. Pavyko sužinoti iki šiol nežinomą ar bent neskelbtą faktą. Miestą gynusias tvirtovės turkams išdavė vienas prancūzų karininkas, kuriuo viziris Ali iš Tebelino visiškai pasitikėjo ir kuris buvo vardu Fernanas. Na ir kas, paklausė Montekristas, ką jūs čia matote įžeidžiamu? Kaip ką matau? Taip, kas jums rūpi, kad Janinus tvirtovės išdavė karininkas vardu Fernanas? O tas, kad mano tėvo grafo Demorsero vardas Fernanas. Ar jūsų tėvas tarnavo Alipašai iš Tebelino? Jis kovojo už Graikijos nepriklausomybę, čia ir yra šmeištas. Klausykit, brangusis Vikonte, pakalbėkime protingai. Aš to ir noriu. Sakykite, kas Prancūzijoje žino, kad karininkas Fernanas ir grafas de Morseras tas pats žmogus? Ir kas dabar kvaršint savo galvą dėl Janinos, kuri buvo paimta bene 1822 ar 1823 metais? Čia ir yra šuo pakastas – Tiek laiko tylėjau, o dabar prisimena seniai užmirštus įvykius, kad sukeltų skandalai ir apjuodintų žmogų, einant į aukštas pareigas. Aš tėvo vardo paveldėtojas ir nenoriu, kad ant jo kristų įtarimo šešėlis. Aš nusiųsiu pas Bošano sekundantus, jo laikraštyje įspausinta ta žinutė, ir jisai ją paneigs. Bošanas nieko nepaneigs. Tuomet mes kausimės. Ne, nesikausite, nes jis atsakys, kad graikų armijoje galėjo būti pušimtis karininkų Fernanų. Nesvarbu, mes kausimės, šito aš jam nedovanosiu, o aš noriu sunaikinti tą įtarimą. Mano tėvas toks taurus karys, toks garsus žmogus. Arba jis parašys, yra pagrindo manyti, kad tas Fernanas neturi nieko bendra su grafu de Morseru, kuris taip pat yra Fernanas. Man reikia visiško galutinio paneigimo, Tokiu aš nepasitenkinsiu. Ir siūsite sekundantus? Taip. Be reikalo. Vadinasi, jūs nenorite padaryti man paslaugaus, kurios prašau. Juk žinote mano požiūrį į dvikovas. Prisimenate, aš jums jį išdėščiau Romoje. Ir vis dėlto, brangusis grafe, šiandien, ką tik, aš jūs užtikau tokiuose pratybose, kurios ne visai derinasi su jūsų požiūriu. Brangusis draugė, niekuomet nereikia būti šimtimi. Jei gyveni tarp bepročių, tai ir pats išmok būti beprotis. Bet kada gali atsirasti koks nors papaikelis, turys nedaugiau pagrindo pykti su manimi, kaip kad jūs su Bošanu. Ir bala žino, dėl kokios nesąmonys išauks į dvikovą, atsiūs savo sekundantus arba viešai įžeis. Noriu, nenoriu, tokį papaikelį turėsiu nudėti. Vadinasi, jūs pats neįsižadate dvikovos? Aišku, ne. Tai kodėl nenorite, kad aš kaučiausi? Aš visiškai nesakau, kad jums nereikia kautis. Aš sakau, kad dvikova rimtas dalykas ir reikia rimtai pagalvoti. O ar jis galvojo, įžeisdamas mano tėvą? Jeigu jis pasielgė neapgalvotai ir prisipažins, už tai nereikėtų ant jau pykti. Brangusis grafė, jūs pernelyg atlaidus, o jūs pernelyg griežtas. Aš manau, gerai klausykite, aš manau, tik nesupykite už tai, ką jums pasakysiu. Klausau. Aš manau, kad paskelbtas faktas teisingas. Sūnus negali sutikti su mintimis, kurios teršia jo tėvo garbę. Dieve, mūsų laikais įmanomi visokiausi dalykai. Tuo ir blogi mūsų laikai. O jūs ketinate juos taisyti. Taip, jeigu tai liečia mane. Nežinojau, kad jūs taip griežtai laikote savo principų. Toks jau esu. Ir niekada neklausote gerų patarimų. Klausau, jeigu juos duota draugas. Ar mane jūs laikote savo draugu? Taip. Tuomet prieš siūsdama sekundantą pas Bošaną pasiklausinėkite. Ką? Kad ir Haidę. Painiuti čia moterį? Ar ji galės man pasakyti? Tarkime, patikins, kad jūsų tėvas nekaltas dėl jos tėvo mirties, arba suteiks jums tikslių žinių, jei kartais pasirodytų, kad jūsų tėvas dėja. Jau sakiau, brangusis grafė, kad negaliu sutikti su tokia prielaida. Vadinasi, atsisakote imtis šios priemonės? Atsisakau. Griežtai? Griežtai. Tuomet paskutinis mano patarimas. Gerai, bet paskutinis. Ar jūs jo norite? Kodėl ne, sakykite. Nesiūskite pas Bošaną sekundantų. Kodėl? Nueikite pas jį pats. Tai nesiderina su visų pripažintomis taisyklėmis. Jūsų reikalas netoks kaip visų. O kodėl man pačiam pas jį eiti? todėl kad tuomet viskas liks tik tarp judviejų. Aš jūsų nesuprantu. Ko čia nesuprasti? Jei Bošanas bus linkęs paneigti, jūs leisite jam tai padaryti gerą valią ir išvada bus ta pati. Žinutė paneigta. O jeigu jis atsisakys, tai jūs visuomet spėsite atskleisti savo paslaptį dviem pašaliniams asmenims. Ne pašaliniams asmenims, o draugams. Šiandien draugai rytoj priešai. Ką jūs, o Bošanas? Taigi. Taigi būkite atsargus. Vadinasi, jūs manote, kad aš pats turiu eiti pas Bošaną. Taip. Vienas? Vienas. Jei nori, kad žmogus atsižadėtų savimeiliais, reikia labai saugotis to savimeiliais neerzinti. Ko gero jūsų teisybė. Labai džiaugiuosi. Eisiu vienas. Eikite, nors būtų dar geriau, jei visai neitumėte. Šitai neįmanoma. Kaip žinote, vis dėlto tai jau geriau negu siūsti sekundantus. Bet jeigu, kad ir koks būsiu atsargus, kad ir kaip stengsiuos dvikova vis dėlto įvyktų, ar būsite mano sekundantas? Brangusis Vikonte, labai rimtai atsakė Montekristas. Kartą jūs jau turėjote progos įsitikinti, kad aš pasirengęs padaryti jums paslaugą, bet dabar jūs prašote to, kas neįmanoma. Kodėl? Gal kada nors sužinosite, o kol kas, prašau leisti man neatskleisti šios paslapties. Gerai, paprašysiu Fransą ir Šato Renault. Paprašykite, Fransą ir Šato Reno. Bet jeigu aš kausiuos, ar negalėtumėte duoti man bent vienos fektavimus ir šaudimų iš pistoleto pamokos? Ne, tai irgi neįmanoma. Koks jūs keistas žmogus, vadinasi, nenorite į nieką keštis, į nieką. Tuomet nekalbėkime apie tai, sudie grafė, sudie vikonte. Morseras pasiėmė skrybelę ir išėjo. Prie vartų jis rado kabrioletą ir iš visų jėgų tramdydamas pyktį liepė važiuoti pas Bošaną. Bošanas buvo redakcijoje. Alberas nuvažiavo į redakciją. Bošanas sėdėjo savo tamsiame dulkiname kabinete. Nuo pat įsisteigimo dienos visų laikraščių redakcijos tokios. Jam buvo pranešta, kad atvyko Alberas de Morseras. Jis paprašė tarną pakartoti tą vardą ir vis dar nelabai tikėdamas sušuko, prašau. Alberas įėjo. Bošanas aiktelėjo pamatė savo draugą žengianti per ryšulius popieriaus ir griauzdiškai mindantį įvairiausių formatų laikraščius, kuriais buvo užverstos raudonomis plytelėmis išklotos kabineto grindys. Čia, čia, brangusis, tarė jis duodamas Alberui ranką. Koks velnes jūs atvijo, ar paklydote kaip tas nikštukas, ar norite su manim papusryčiauti? Pasieškokite ant ko sėstis, antai kėdė prie gėlės, kuri vienintelė čia man primena, kad pasaulyje esama ir kitokių lapų, ne vien tik laikraščių. Kaip tik dėl jūsų laikraščio aš ir atvykau, tarė Alberas. Jūs? Kas atsitiko? Reikalauju, kad paneigtumėte. Kad paneigtume? Ką, Alberai, sėskitėsgi. Ačiū, atsakė Alberas kiek linktelėdamas. Paaiškinkite. Aš noriu, kad paneigtumėte vieną žinutę, kuri liečia mūsų šeimos nario garbę. Ką jūs, neapsakomai nustebęs, tarė Bušanas, kokia žinutė negalimas daiktas? Žinutė, kurią jūs gavote iš Jeninos. Iš Jeninos? Taip, argi nenujaučiate, ką aš turiu galvoje? Garbėjais žodis, bet jis tai duokite vakarišti laikraštį, šūktelėjo Bošanas. Nereikia, aš turiu. Bošanas perskaitė mikčiodamas, mums rašo iš Jeninos ir taip toliau. Dabar suprantate, kad reikalas rimtas, Bošanui baigus skaityti tarė morseras. Tai tas karininkas jums giminiai, paklausė žurnalistas. Taip, rausdamas atsakė Alberas. Ką turėčiau padaryti, kad jums įtikčiau? Švelniai paklausė Bošanas. Norėčiau, brangusis Bošanai, kad paneigtumėte. Bošanas pažiūrėjau į Alberą atidžiai ir draugiškai. Įsiaiškinkime, tarė jis, juk paneigimas labai rimtas dalykas. Sėskiteis, aš dar kartą perskaitysiu žinutę. Alveras atsiseido ir Bošanas perskaitė draugų bygti sukėlusią žinutę, susikaupęs labiau negu pirmą. Na, matote, tvirtai net šiurkštokai tarė Alberas. Jūsų laikraštis įžeidė mano šeimos narį ir aš reikalauju paneigti. Jūs reikalaujate? Taip reikalauju. Leiskite jums pasakyti, brangusis Vikonte, kad jūs blogas diplomatas. Aš ir nenoriu juo būti, Stodamasis atšovė jaunuolis. Aš reikalauju, kad paneigtumėte tą žinutę ir turėsite paneigti. Jūs mano draugas. Pro sukastus dantis iškošė Alberas, pamatęs, kad Bošanas išdidžiai pakėlė galvą. Todėl, manau, pakankamai mane pažįstate ir žinote, kad atkaklumo man užteks. Aš jūsų draugas, morserai, bet galiu tai pamiršti, jeigu ir toliau kalbėsite šitokiu tonu. Bet nesipykime, kol tai įmanoma. Jūs susijaudinę, susierzinęs. Sakykite, kas jums tas Fernanas? Mano tėvas, tarė Alberas. Fernanas Montegas, grafas de Morseras, senas karys dalyvavęs 20 kautynių, o kažkas jo kilnius randus nori apdrapstyti purvais. Jūsų tėvas? Pakartojo Bošanas. Tai visiškai kas kita. Dabar suprantu jūsų pasipiktinimą, brangusis Alberai. Perskaitykime dar kartą. Ir jis vėl perskaitė žinutę, šį sykį apgalvodamas kiekvieną žodį. Bet kur čia pasakyta, kad tas Fernanas jūsų tėvas, paklausė Bošanas. Niekur, aš žinau, bet kiti tai įžiūrės, todėl aš ir reikalauju, kad žinutė būtų paneigta. Po žodžių reikalauju, Bošanas pakėlė morserakis ir tučtojau jas nuleidęs valandėlę susimastė. Paneiksite? Vis labiau nirždamas, bet dar tvardydamasis pakartojo morseras. Taip, tarė Bošanas, Na ir ačiū Dievui, nudžiugo Alberas. Bet tik tuomet, kai įsitikinsiu, kad pranešimas neteisingas. Ką jūs sakote? Ta dalyką verta ištirti ir aš tai padarysiu. Kągi čia tirti, gerbiamasis, nesitverdamas pykčių sušuko Alberas. Jeigu netikite, kad čia turimas galvoje mano tėvas, taip ir sakykite. Jeigu manote, kad čia kalbama apie jį, aš reikalauju satisfakcijos. Bošanas pažvelgė į Alberą su jam įprasta šypsena, kurioje atsispindėjo įvairiausi jausmai. Gerbiamasis, jeigu jau jums malonus šitas kreipinys, atkirto jis, jūs atėjote reikalauti satisfakcijos, tai nuo to reikėjo ir pradėti, o nekalbėti su manim apie draugiškumą ir kitus niekus, kurių aš jau visas pusvalandis kantriai klausausi. Norite, kad mudu eitume šituo keliu? Taip, jeigu nepaneiksite bjauraus šmeišto. Palaukit, palaukit, tik jau negrasinkite ponas Alberai de Mondegai, Vikonte de Morserai. Aš nepakenčiu, kai man grasina priešai, o juo labiau draugai. Vadinasi, norite, kad paneigčiau žinutę apie pulkininką Fernaną, žinutę, dėl kurios garbės žodis aš nieko dėtas. Taip, aš to reikalauju, karščiuodamasis atsakė Alberas. Kitaip dvikova? Vis taip pat ramiai paklausė Bošanas. Taip, ryštingai atkirto Alberas. Na, tai štai mano atsakymas, mielasis ponė, tarė Bošanas. Ta žinutę įdėjau ne aš, apie ją aš nieko nežinojau, bet jūs atkreipėte mano dėmesį ir ji mane sudomino. Viskas liks taip, kaip yra, kol tą faktą paneigs arba patvirtins tie, kurie žino teisybę. Vadinasi, gerbiamasis, pareiškė Alberas todamasis, aš turėsiu garbės atsiųsti pas jūs savo sekundantus. Susitarsite su jais dėl vietos ir gengų. Puiku, gerbiamasis. Ir šį vakarą, arba jeigu norite, vėliausiai rytoj mudu susitiksime. Ne, ne, aš atvyksiu į Dvikovą, kai ateis laikas, o mano manimu, aš turiu teisę pareikšti savo nuomonę, nes jūs mane išaukite, tas laikas dar neatėjo. Žinau, kad jūs puikiai darbuojate į špagą, aš irgi pakenčiamai. Žinau, kad iš šešių kartų tris pataikote į taikinį, maždaug ir aš tiek pat. Žinau, kad mudviejų dvikova bus rimta, nes jūs drasus, o aš taip pat užtat ir nenoriu jūsų nukauti arba būti nukautas be pakankamų pagrindų. Dabar aš keliu jums klausimą ir kategorišką. Ar jūs spiretės to paneigimo taip betodairiškai, kad pasiryžęs nudeiti mane, jeigu jo neįspausdinsiu, nors aš jums jau esu sakęs ir kartauju, prisiekiu garbiai žodžiu, apie tą žinutę aš nieko nežinojau ir niekam daugiau, bet tokio keistuolio kaip jūs nei galva neteis, kad tas Fernanas yra grafas de Morseras. Aš to būtinai reikalauju. Na kągi, gerbiamasi, sutinku, kad mudu perpjautume vienas kitam gerklės, bet reikalauju trijų savaičių. Po trijų savaičių aš jums pasakysiu, tai melaginga žinutė ir ją atšauksiu, arba tai tiesa. Ir mes išsitrauksime iš makštų špagas arba iš dėžių pistoletus, ką jūs panorėsite. Trijų savaičių? sušuko Alberas. Bet juk man tai trys nešloviais amžiai. Jeigu mes būtume likę draugai, aš jums būčiau pasakęs. Kantrybės draugė. Bet jūs pasidarėte mano priešas ir aš jums sakau, kas man darbo gerbiamasis. Gerai, po trijų savaičių, tarė Morseras, bet įsidėmėkite, po trijų savaičių jau nebus jokių atidėliojimų, jokių atsikalbinėjimų, kurie padėtų jums. Ponas Alberai de Morserai, Pertraukė jį Bošanas, taip pat stodamasis. Aš neturiu teisės išmesti jūs pro langą anksčiau negu po trijų savaičių, o jūs neturite teisės anksčiau mane nuturti. Šiandien rūpjūčio 29 diena. Vadinasi, iki rugsėjo 21-osios. O kol kas patikėkite, tai džentelmeno patarimas. Bus geriau, jei mudu iš tolų nelausime vienas ant kito, lyg du grandinėmis pririšti šunys. Santūriai nusilenkęs Alberui, Bošanas nusisuko nuo jo ir nuėjo į spaustuvę. Alberas išgėžė apmaudą ant krūvos laikraščių, kuriuos inirtingais lasdaus smūgiais ištaškė po kambarį. Paskui keletą kartų atsigręžęs į spaustuviais duris išėjo. Apdaužęs nieko nekaltus, parudavusius popierius, Alberas dabar lėjo pykti pliekdamas priekinę kabrioleto lentelę. Važiuodamas bulvaru, jis pamatė Morelį, kuris užvertęs galvą blizgančiomis akimis, pakeliai nusiteikęs nuo Sen Marteno vartų praukiniškas spirtis ėjo Magdalenos bažnyčios link. Štai kur laimingas žmogus atsiduso morseras. Šį kartą Alberas neapsiriko. Šeštas skyrius – limonadas. Iš tikrųjų, Morelis buvo labai laimingas. Nuartie ką tik atsiunti tarną jo pakviesti ir jis taip skubėjo sužinoti, kam seniui jo prireikė, kad nevažiavo kabrioletu, labiau pasitikėdama savo kojomis negu vežiko arkliu. Taigi jis ko netekinas dūmiai į Sent Honore priemestį. Morelis žengė sparčiu žingsniu ir vargšas Barua vos spėjo jam iš paskaus. Moreliui buvo 31 metai, o Barua 60. Morelis buvo apsvaigęs nuo meilės, o Barua kenti troškulį ir kaitrą. Tie du vyrai, tokių skirtingų interesų, tokio nevienodo amžiaus, buvo panašus į trikampio kraštinės. Pagrindo išskirtos, jos susijungė viršūnėje. Ta viršūnė buvo nuartyje, išsiuntęs Barua pakviesti Morelių ir prašęs paskubėti, o Morelis didžiam Barua nusiminimui, kuo tiksliausiai vykdė visus paliepimus. Morelis atėjo net uždusęs. Meilį suteikė sparnus, o Barua, jau seniai užmiršęs meilę, buvo visa šlapęs nuo prakaito. Senasis tarnas, mums žinomų atskirų įėjimų, įvedė Morelį į kabinetą, uždarė duris ir netrukus išgirdę sukneliais šlamėjimą, jie suprato, kad ateina Valentina. Su gedulų drabužiais Valentina buvo tiesiog žavinga. Moreliui atrodė, kad jis sapnuoja atmerktomis akimis, Jis mielai būtų atsisakęs kalbėti su Nuartie, bet tuo metu sugrįždėjo įvežamų senių krėslas. Nuartie patenkintas klausėsi Morelio padėkos už stebuklingą įsikišimą, išgelbėjusi juodu su Valentina iš nevilties. Paskui klausimas Morelio žvilgsnis nugrypo į Valentiną, kuris sėdėjo atokiau ir droviai laukė, kada ateis jūs eilė kalbėti. Nuartie taip pat pažvilgė į ją. Ar man pasakyti, ką jūs liepėte? paklausė ji. Taip, parodė Nuartije. Ponas Morelė, tarė Valentina Maksimilianui ryjančiam ją akimis. Per pastarąsias tris dienas senelis pasakė man daug dalykų, kuriuos norėjau pasakyti jums. Šiandien jis pakvietė jūs, kad aš jums jo vardu visą tai pasakyčiau. Aš jums viską žodis žodin pakartosiu, nes jis pasirinko mane savo vertėją. Nekantriai laukiu, kalbėkite, panelė, kalbėkite. Valentina nuleido akis, tad tai žadėjo Moreliui tik gerą. Valentina būdavo silpna tik laimės valandėlėmis. Senelis nori išsikelti iš jų namų, tarė jie. Barua ieško jam buto. O jūs, paklausė Morelis, juk jūs tokia brangi ir taip reikalinga ponui Nuartyje. Aš nepaliksiu senelio, kalbėjo mergina. Taip mūsų sutarta. Mano butas bus šalia jo, Jeigu tėvas sutiks, kad gyvenčiau su seneliu, aš to jau persikraustysiu. O jeigu priešinsis, tai teks palaukti pusantrų metų, kol pasidarysiu pilną metį. Tada būsiu laisva, pati valdysiu savo turtą ir... Ir, paklausė Morelis, ir senelį sutinkant ištesėsiu jums duotą pažadą. Paskutinius žodžius ji ištarė visai tyliai, ir Morelis nebūtų jų išgirdęs, jeigu nebūtų taip godžiai klausęsis. Ar aš teisingai persakiau jūsų mintį, senelį? paklausė Valentina Nuartie. Taip, parodė senis. Kai gyvensiu su seneliu, pridūrė Valentina, ponas Morelis galės lankyti mane, pas mano gerąjį gerbiamąjį globėją. Jeigu ryšys, kuris jungia mūsų nepatyrusias ir nepastovę širdis, pasirodys jam tinkamas, atlaikys išbandymą ir leis ateityje tikėtis laimės, dėja sakoma, kad kliučių įkaitinto širdys ataušta saugioje ramybėje – Tada ponas Morelis galės prašyti mano rankos. Kuo aš nusipelniau tokios laimės, sušuko Morelis, pasiruošęs klauptis prieš senį kaip prieš dievą, o prieš Valentiną kaip prieš angelą. Iki tol, skambiu rimtų balsu toliau kalbėjo mergaitėj, mes gerbsime tėvų valią, jeigu tik jie nebandys mūsų išskirti. Trumpai sakant, lauksime. O su tomis aukomis, kurių iš manęs pareikalaus laukimas – tarė Morelis seniui, aš sutinku ne tik nuolankiai, bet ir džiaugsmingai. Todėl, tarė Valentina pažvelgusi į Maksimilianą meilių žvilgsniu, kuris nusmelkė jam širdį. Gana paikyščių, mano draugė. Nekompromituokite tos, kuri nuo šiandien pasižada ateityje garbingai ir dorai nešiauti jūsų vardą. Morelis prispaudė ranką prie širdies. Nuartie švelniai žiūrėjau į juos – Barua, tebestovėdamas netoliese kaip žmogus, nuo kurio nieko neslepiama, šypsojosi ir šluostėsi nuo plikos kaktaus stambius prakaito lašus. Dieve, kaip tas vargšelis Barua suplukęs, nusistebėjo Valentina. Taip, bet ir bėgau panelę, tari Barua, o ponas Morelis, reikia pripažinti, bėgo dar greičiau už mane. Nortie akimis parodė padyklą, ant kurio stovėjo grafinas su limonadu ir stikliniai. Grafinas buvo nepilnas, prieš pusvalandį iš jo gėri nuartyje. Mielasis barua, tarė mergina, išgerk, matau, tu nenuleidė akių nuo grafino. Tiesą sakant, prisipažino barua, miršto iš troškulio ir mielai išgersi stiklinę į jūsų sveikatą. Išgerk, o paskui vėl grįžk čia, tarė Valentina. Barua paėmė padėklą išėjų į koridorių. Ir pro adaras duris visi pamatė, kaip jis užvertė galvą ir vienu mauku ištuštino Valentinos pripiltą stiklinę. Valentina ir Morelis jau norėjo atsisveikinti, bet staigant laiptų į Vilforo kambarius pasigirdo skambutis. Vadinasi, kažkas atvyko. Valentina pažiūrėjo į laikrodį. Kaip tik vidudienis, tarė ji. Šiandien šeštadienis, senelį tikriausiai ten gydytojas. Nuartie akimis parodė, kad ir jis taip mano. To jau jis ateis čia. Ponui Moreliu geriau išeiti, ar netiesa, senelį? Taip, ženklų parodė senelis. Barua, pašaukė Valentina. Barua, eikite šian. Einu, panelė, atsakė senasis tarnas. Barua palidės jūs iki durų, tarė Valentina Moreliui, o dabar atsiminkite vieną, ponas karininkė. Mūsų senelis patarė jums nesijimti jokių žygių, nes jie gali tik pakenkti mūsų laimiai. Aš prižadėjau laukti, atsakė Morelis, ir lauksiu. Tuo metu įėjo Barua. Kas skambino, paklausė Valentina. Daktaras Davrinjį, atsakė Barua vos pastovėdamas. Kas jums, Barua? paklausė Valentina. Senis nieko neatsakė. Įsigandusiomis akimis jis žiūrėjo šeimininką ir mišlungiškai sutraukta ranka graibėsi kokios nors atramos, kad neparverstų. Jis tuoj pargrius sušuko Morelis. Iš tiesų barua drebėjo vis labiau. Perkreiptas veidas rodė, kad prasidėjo labai smarkus nervinis priepolis. Matydamas Barua kančias, Nuarties vaidė aplinkui nerimastingus žvilgsnius, kuriuose aiškiai atsispindėjo visi jo širdį apėmė jausmai. Barua žengi prie savo pono. Dievulį mano, dievulį, kas man darosi, sudėjavo jis, skauda, akyse tamsu, galva tiesiog dega. Nelieskite manęs, nelieskite. Jo akys iššoko ir sustingo, galva atsilošė, kūnas pastiro. Įsigandusi Valentina suriko, Morelis apkabino ją, tarsi gindamas nuo nematomo pavojaus. Ponas Davrinjį, ponas Davrinjį, dusliai pašaukė Valentina, eikite čia, padėkite. Baro apsisuko, žengė trejata žingsnių atgal, susverdėjo ir krito prie nuartie kojų, čiaudamasis ranka jam už kelių. Mano ponė, mano gerasis ponė, šaukė jis. Ta akimirka išgirdęs riksmus, tarpdurėje pasirodė Vilforas. Morelis paleido beveik apalpusią Valentiną, šoko atgal ir pasislėpė už užuolaidos. Baltas kaip drobė, jis susiaubu žiūrėjo į mirštantį jį, tarsi staiga būtų pamatęs gyvatę. Nuart jie kunkuliavo iš nekantrumo ir skausmo, jis visa širdimi veržėsi padėti vargšui seniui, kuris buvo greičiau jo draugas negu tarnas. Baisi kova tarp gyvybės ir mirties, vykusi prieš paralitiko akis, atsispindėjo ir jo veide – Gyslos ant kaktaus išsiputė, paralyžiaus nenumarinti raumenėliai pakiuose trūkčiojo.